Արմեն Գաբրելյանին ժիրաչքերով ու ընդգծված դիմախաղով այդ փոքրամարմին երիտասարդին հանդիպեցինք Ստեփանակերտի Պոլելոարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում։ Տեխնիկային ներկայացում էին բեմադրում կամ ավելի ճիշտ խմբակի երսաներին ներկայացման փորձերով սովորեցնում էր տեխնիկների հետ լեզու գտնելու, նրանց միջոցով հանդիսատեսի հետ խոսելու հմտությունները։ Զրույցի բռնվեցինք։ Շուշիում է ծնվել։ Շուշիի պետական թատրոնի դերասան է։ Պատերազմից հետո առաջարկ է ստացել աշխատելու Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում որպես տեխնիկային թատրոնի խմբակի ղեկավար։ Հիմա Ծիլ տեխնիկային ստուդիան հաճախում է 59 երեխա։ Նրանց մեջ նաև սահմանափակ կարողություններով երեխաներ կան։ Տեխնիկային խմբակը հադուտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում այդ ժամանակ չկար, այսինքն իմ գալով այդ հաստատությունում ստեղծվեց այդ խմբակը եւ ամեն ինչ այլ ձևով է ինձ համար այդ ամենը կարեւոր, որովհետեւ մենք միասին երեխաների հետ ստեղծել ենք այդ շիրման, այդ փոքրիկ դեկորացիաները, տիկնիկները, Գաղափարն ասում է պատերազմից հետո կար արդեն։ Մի քանի տարի խմորվել է, մինչև այն իրականացնելու հնարավորությունը գտել է իրեն։ Սկզբնական գաղափարը տեխնիկների, դեկորացիաների պատրաստման ու ներկայացումների բեմադրման մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներգրավման մեջ էր։ Նպատակը տեխնիկային թերապիա ասվածի կերառությունն էր։ Հետո որոշեց, որ հեքիաթի կարիք ունեն բոլոր երեխաները։ Հատկապես հիմա հետպատերազմյան սինդրոմը հաղթահարել էր պետք։ Գաղափարի իրագործմանն օգնեց Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնորեն Իրատ Համրազյանը Առաջարկը, որ ստացա Տիկին Թամրազյանի կողմից, միանգամից ընդունեցի առաջարկը եւ Տիկին Թամրազյանն էլ էսպես օգնեց, որ Արցախում լինի տեխնիկայի ստուդիան ու հենց կարեւորությունը այն էր, որ Արցախում պատերազմից հետո պետք էր այդ հեքիաթը երեխաներին եւ մենք ստեղծեցինք այդ փոքրիկ հեքիաթը եւ այդտեղ երեխաներին ապարգևեցինք հեքիաթ։ Տեխնիկային հետ կապված երազանքս այն է, որ online-վենք, դուղեր շատ գնանք, որովհետեւ մեր Արցախի երեխաներ ունեն այդ հեքիաթի կարիքը։ Հետ պատերազմյան այս վիճակից երեխաներին պիտի դուրս հանենք։ Այսինքն պետք է մենք ինչքան կարողանանք շատ լինենք այդ գյուղերում արցախցիների հետ, երեխաների հետ, որպիսի այդ հեքիաթը ապարգևենք այդ երեխաներին։ Ներկայացումներով խումբը հաջող է լինում գյուղերում, հեքիաթներն էլ բեմադրվում են արցախյան բարբարով։ Դա էլ իր նպատակն ու պատմությունն ունի երեխաներին դիմավորում է հեքիաթի հերոսը, նաև կոմիտասի երաժշտության ներքո, դա երեխաները որպեսի հայեցի լինեն, դրա համար է արվում։ Նաև նշեմ, որ ներկայացումները բեմադրվում են Արցախյան բարբարով, դա Արցախյանը պահելու միտում ունի։ Մենք գնում ենք յուղերը եւ տեխնիկայի թերապիայի միջոցով երեխաների հետ աշխատում ենք, տեխնիկներ ենք պատրաստում, հետո ուզում ենք հասկանալ երեխաների հետ քիես կերպարես սև եւ հետո փոքրիկ բեմադրություններ ենք անում։ Նշեմ, որ 6 գյուղ արդեն գնացել ենք, դա մեր համար այսպես հաղթանակ էր, որովհետեւ մտել դժվար է այս ժամանակահատվածում գյուղեր գնալը, դա մեր մոտ ստացվել է այսպես։ Տեխնիկային արվեստն ուրիշ աշխարհ է, ասում է ու հիմնավորում իր ասածը։ Օրինակ քաղաքային թատրոնի դերասանը չի կարող լինել տեխնիկային թատրոնում որպես դերասան, բայց տեխնիկային թատրոնի դերասանը կարող է լինել եւ քաղաքային թատրոնում դերասան եւ տեխնիկայինում, այսինքն բարդություններ կա տեխնիկային թատրոնում, բայց բարդությունները այսպես հետաքրքիր բարդություններ են։ Այսինքն երբ որ քաղաքային թատրոնի դերասանը դուրս է գալիս բեմ, ինքը միանգամից այնտեղ է իր միմիկաներով է խաղում, բայց դու քո ձեռքի միջոցով պետք է այդ տեխնիկին, հա, այսպես կենթանություն տաս, դա այսպես դժվարություն է ինքնին, Այդ տպավորությունները սերնել տիկնիկների ու նրանց խաղի հանդեպ աշխատում է փոխանցել երեխաներին, ասելով, որ տիկնիկը իրենց ընկերն ու հարազատն է, պիտի զգան նրա ապրումները, հույզերը, որ เป զի տիկնիկը կենթանություն ստանա ու հեքիաթը գա։ Հիմա Արմեն Գաբրելյանը շատ քաղաքներում ու գյուղերում է լինում եւ կամա-ակամա այդ բնակավայրերի ու Շուշիի միջև փորձում է զուգահեռներ տանել, համեմատության եզրեր է որոնում։ Ասում է, այդպես էլ չի գտնում մի քաղաք, որ Շուշիի հարազատությունն ու կոլորիտն ունենա ուր էլ որ լինում ենք հիմա տարբեր քաղաքներում էլ թե ներկայացումներում թե այնպես հա մեկ աշուշին մեր համար ուրիշ ձև է ու չես էլ կարողանում այսպես նմանակել հա ասես այս քաղաքը շուշիի նման է որովհետեւ չկա այդպես քաղաք որ նման լինի շուշին այլ կոլորիտ ուներ այլ այսպես հետաքրքիր էր մի ուրիշ ձև Շուշիից հեռու լինելու մխիթարությունն ու սփոփանքը դերասանը գտնում է տիկնիկների ու երեխաների մեջ, որոնցից ասում է, իրենց հեքիաթը գողանալ չի կարելի։ Հատկապես հիմա, երբ այդ հեքիաթի կարիքն ունեն ինչպես երեխաները, այնպես էլ մեծերը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։